Ba, jaurreratu dizuegun bezala, eh? gaur ondarribira begira jarriko gara, ondarribin, igande ontan, egan e, eh, berroita marrurte, izeneko musika emanaldia izango baitugu, eh? egan eh, taldearen eh, ba, musika entzuteko aukera ederra izango dugu, eta oniburuz mintzatzeko, Hemen dugu gurean, eh, Zabier, saldiaz, kaixo, egun hon. Gaizo, egun hon. Zer modu zaude? <clears throat> Ondo, gauza bat, zuzendu berrizut. Esan. Berreta marrurte, gehi bat. Gehi bat, <laughs> egia. Hori izan zan, izan zan lehen gurtian, izan zan bez fetxa. Baina, galo, ez de, COVID-19, ba, dena zuntzitu zan, eta, mhm. bueno, -huh. bueno, haurtein e, eh, berroita mar gehi bat. Berroita mar gehi bat. Ez du esango berroita maika, eh? <laughs> berroita mar gehi bat. Osongi bai, ibilbide oparoa izan duzue, luzea kontzertuan hitz, eh, herriko talde ezagunenetariko bat eh, duzu. Eh, Xavier Jaldias, eta esango dugu, ba, zu izan zarela, ez da, talde, taldeko buru edo? Ba, buru, o, bueno, bai, bai, horre bila dano lanian, dano eta denola nada. Ba, ni bakarri genuke zerringo. <laughs> Eta zenbat urtez, aritu izan zarete plazaz plaza? Berez, berrota sortzi egin itun, dago jubilatu nintzen. Ikizitzaidan, emetzi urtean gazi nintzen, eta ikizitzaidan ba, jubilazioa. Eta, bueno, horren zanun, bueno, benaiko lan indiat eta utzita. Eta goa, zarautza, etorre bizitzea, zarautza, eta, zarautzen, ba, jende guztiak, jo, ze dantzain deuzuekin, eta ze rekuerda hona dauzkeuzuekin, eta ze, eta jo, gure beharra zeukat, diru dienez, gure beharra, eta, bueno, bazautzen ba, talde beste talde txatzen dut, eta azkenean, ba, aitzaki horrekin, berroita amar urte horren horrekin, ba, preparatu dut, hola, repertoio, ba, Este, berrota marrote horietan izan dian etapa, kutsuera ziginen ian zertzegoen, gioz e, eh, moda etorri zian, este, ja Euskarari e, eh, mangenion ja azkeneko e, eh, gara hartan, gara hartan barrantxedak eta erderat kasean kasianot kantak, bat tabu bat zegoen aile euskeratzia. Eh? Eta bueno, hori mi, e, eh, aldek apurtu zun, eta gero danak horren atzetik ginen, ba, ba, bai saltzak, rumbak, eta danak euskara zitia. Osa, azkerian, euskarari eman genion, ba, Bernadette Txepare, bezala, Bernadette Txepare, behar zuen tornudia. Mhm. Tornudia. Berroita mar urtean ospatzeko beraz e, berezi bat e, ondu duzu, esan duzu, eh? ba, ibilbideko erakusgarri diren kantu horiek ekarriko dituzu, adibidez? Bai, baina, kalor, jende guztia gazotzen ditu, moixe, berbenetan, eh, erromeritan. Eta, kalor, erromeritan, ba, ez dezu, asko sakontzen, ba, gauza harina jotzen dituzu, eta, ba, jendian, ba, alaitasun bilatzeko, ez? Baina hori nahi izan dut, ba, pa melomanos, pa la melomanos. Eza, kalo, amar disko dauzkau, eta hor sartu ditugu, ba, adibidez, kuinen omenaren gendun, Frei Mercury txanian urren gortian, eta, karo, e, oian sartu ditugu, ba, bagutze bere, bere aldian, bere mm. etapan. Eta hori, zego ze politia da. Ja, igual jendeak, ba, ja, jendeak jungo asko, ba, ze, ben batian loio lan entzutea, <laughs> gure gariko jendia, ben batian loio lan entzutea, edo Mexiko entzutea, betiko kantak. Baina, gonoa, kanta asko da tartian, ba, txartu izan ditut, baita ere repertorio hortan. Mm -hmm. Uste, politxe izango da. E, e, esan duzu eta zuzendu jazu astapenean berroitamar gehi bat. E, esan barko genukela, ez ber, egan urte, izan ere iaz, ba, abiatu zenu erako, e, bira berezia, berroitamar garren urte hurrenakari? Karo, ezke, kargu hasi ginen, zainazio bezperan, e, iruitamarrean. Eta, karo, lehen urtean, hori zezun, e, ba, justu justu, berrota marrote hor duntza itezitun. Eta, kala, <laughs> geldik egon gehan danok, danok, eta, bueno, hori gana jendiak, ba, dirudienez, ba, nahi zungun zutia, eta hor ba, hausten zein godu, berrota marria ez dituk, ba, bueno, eta mer, gehi bat, gehi bat, oza, hori azpimarratuz, ez, ba, gehi bat hori, da, este, COVID-en, COVID-en urte, be, oza, negargarria hau pasau, pasau delako. Mm -hmm. Ba, dugu, eh? E, adi egoteko eta e, ba, sarrerak e, badirela aipatzeko ondarribin izango zarete beraz, e, igande hontan arratseko zazpietan kasino zarrean, sartzeak dagoeneko salgai dira, eta egoera berezia baitugu aurtengo udan ere, agian datorren urtean, Xavier, izango dugu, egan berroita margei bi. <laughs> Posible atla bai, ni nahi, claro, bertan ortean, ja, asko jasan dut, sea, beti e, egin dut, ba, jendeak nahi zu musika, da hon, bengoz nahi nun ja, ba, neuk nahi dudan musika, <laughs> ba, gertu ez, claro, <laughs> igual, ba, jendean izeko, <laughs> baina, bai, dena ondo, oza, talde oso eta, mm. eta, jendeak melodia eta entzuten badu gustu hartuko du, naiz kanta bat edo beste izan. Naiz, ba, ba bihotza eta maitasun eta, bueno, hoe gusten ditugu biseako, eh? <laughs> Bukaeran, ba jendia ba ahoza pai gustu gusto onak infuteko, eh? Ba, atzen dago kanta izango dea, ba, da, Mexiko, la, la, la, la, la, la, la, eta maitasun sunitzak, eta gehien antzun ditunak, ez? Ba, songi, ba, Xavier, guztionekin geratzen gara momentu zesker mila, egure eh, deia hartu izana. Ba, zuei, zuei, zuei, zuei, zuen berra, keu, keu, gu beti ongea irratien menpe, eta... Eh, Hora, ipatzen dut baita ere, eh, aipatzen ipatzen dut gure saioan. Iratik ez duz, oso da zeate, baina dala beste enkantako ditutu zuen. Eta ze honkatan noiz? Bueno, ba, ingo di hau, eta diska bat, eta, jara, ez dut, artikulo 33, kasoi pez, <laughs> eta oso zeatik izan ziren <laughs> gure kantakiteko, geho kasoik iziteko. Baina, ba, oi, bai, <laughs> baina oin ezin da gure gara da, ba, beste enkantakin aurreatea. Oia, jende guztiak, ja, guk eman ginen, ba, lehen, lehen pausoa, ba, euskari, ba, edatzeko, ba, beste hizkuntzen tamainera, ez? Osa, que, kantu dana jolitekela euskeraz, eta onian, onian, eh? Eta, bueno, oin ja, bueno, ja, lehen paus hori, hori ja, gaindituta dago, eta oin ja, ba, jendea bere kantak ditu, eta urrengoa izangoa, urrengoa izangoa geure kantekin hori bai. <laughs> Osongi, ba horren beha izango gara, ba asko. Zuei, zuei. Lurralde penetan argia, eguzkitzu eta berua. Bertan jatorrizko jargiak, izaren izpiak, biztu zerua. Abestiak dira goxoak, sentimentu zornituak. Azte Guarazoak, ta grilla heroak, altxa buruak. Zindak izu, urralde pare gabea, zindak izu, garantzitsuena orea. Guadalupeko ama virginia, magalean babesten du zuenak duera gina Ez beti nahi eta zinak Habe txaldu begitu Mexiko Mexiko ospei festa eta parrandaz Aldi matza bintzago xe Naikoa jan eta edanda Lurrean etzanda Tekila zase Etzera inoiz izango arrotza mendearen artia Utziko dezu bertan lotxa Ta inoiz sentio baina erne ibini zaitze hau da gertatutakoa behin bat iekin zion kalte iegin zuelako maite bere ahotzen hoean Mexiko Mexiko Neskatxotor